Yeah, aha. Das ist Gremium Bosporus. Der Chef. Bros, weil wir heute auf Gegner spucken. Unser aller Leben hängt an diesen schwarzen Lederkutten. Und bring diese Gang mit Bosporus im Ansturm. Und eure ganze Gang steckt nicht scheiße wie ein Bandwurm. Jogo Arab Türke, ihr könnt diese ganzen Völker sehen. Bringen euch die Faust, die euch durch diese Wolken schlägt. Wo bleibt die Gegenwehr? Sag, was ist das Leben wert? Bosporus im Rückenlage, so als ob es Regen wäre. Schwarz und weiß, weil wir Schweiß und dein Mut fordern. Auch dein größter Krieger ist aus Fleisch und aus Blut. Körper Black Seven, bis auch jeder Gegner untertaucht. Komme ich mit zwei zu einer Sache, wo du 100 brauchst. Unser Traum von diesem schwarz-weißen Weltwunder. Boss Rückenkala, hier gehen deine Helden unter Gremium. Ihr könnt weiterhin die Tage zählen. Bosporus öffnet uns die Grenze nach Asien. sagen, ihr solltet in Deckung gehen. Und mit Stolz trage ich noch dieses Club-Emblem. Weil ihr untergeht durch Handgranaten Stiftzug. Trage ich das Leder plus Bosporus Schriftzug. Mambo, Probe, Bosporus Slogan. Bringen diese Masse bis Gegner dann tot sind. Und ihr hofft darauf, dass Feinde uns heute niederschlagen. Doch wir lassen Feinde weiter zittern wie bei Minusgrad. Bosporus, wow! Guck, ich lass die Army los. Und wir rauben euch die Luft so wie bei Atemnot. Und wir kommen in Kolonnen, hör den Motorsound. Denn bei Stress reichen leider keine Worte aus. Weil die Faust und rennt krank in die Masse rein. Und nach Bosporus ist für euch der Spaß vorbei. Gremium, ihr könnt weiterhin die Tage zählen. Bosporus öffnet uns die Grenze nach Asien. Wir stehen hier Was guckst du so hm? blöd? Die macht.